Və aleykümssalam və rəhmətullah və bərəkatuhu. <coughs> e, Elnur, deməli sənin sualın İmam Əşari barədə ki, e, o zaman onun əqidəsində hansısa bir dön dönəmlərdə dəyişiklik olub olmayıb. E, ömrünün 40 ilinə qədər, 40 yaşına qədər Mutezilə əqidəsində olub, kəlamçı olub. Sonra isə Bəsrədə ikən, yəni bu əqidədən Hicri 260-cı ildə səhv eləmirəmsə, tövbə eləyir bu əqidədən və öz əbasını çıxardır əlindən, deyir ki, bu əbanı əlimdən çıxardığım kimi Mu'təzilə etiqadından çıxıram və ondan sonra onlara qarşı çox kəskin mövqe tutur. Demək olar ki, əşarilərin əksəriyyət görüşləri Mu'təziliyə rəddi olaraq yəni yazılıb. E, sonrakı dönəmlərdə İmam Əşarinin e, İbn Teymiyyə deyir ki, yəni o bugünkü əşarilərin İbn Teymiyyə dövründəki əşarilərin əqidəsi ki var, deyir ki, bir dönəmdə o, o əqidədə olub, sonra isə sələfə dönüb. Amma digər alimlər bunu qəbul eləmirlər və deyirlər ki, İmam Əşəri e, elə yəni birinci Mu'təzili olub, sonra isə o etiqaddan dönüb və Əhlüsünnə sələfin etiqadına qayıdıb. Xüsusən İmam Əhməddən çoxlu təsirlənir e, və Əl-İbənə kitabında da yəni öz etiqadını açıqlayır. İbənə kitabını, yəni İbn Teymiyyənin sözünə görə İbn Teymiyyə İbənə kitabını e, qeyd edir ki, bu İbn e, deməli Əşarinin e, İmam Əşərinin sələfə dön dönməsinin ən açıq sübutudur. E, çünki artıq burada nəqillərə qayıtmışdır. Amma e, xüsusən Əşarilər, yəni bu İbn Teymiyyənin bu sözünü qəbul eləmirlər. Ona görə deyirlər ki, İmam Əşari öncəki kitablarında Mu'təziliyə əgər əqli dəlillərlə rəddiyə vermişdirsə, İbanə kitabında isə nəqli dəlillərlə rəddiyə vermişdir. Ona görə də onun etiqadı dəyişilməmişdir. Lakin sonradan gələn yəni əşarilərin sonradan gələn imamları Bəzi məsələlərdə İmam Əşarın özünə də müxalif olublar bəzi məsələlərdə və məsələ yəni gəlib elə bir yerə gəlib çatıbsa, hətta e, deməli e, bir çox alimlər, xüsusən Həmbəli alimləri Əşarlərə rəddiyələr veriblər. Məsələn, bunların içərisində İbn Qudamə rəhməhullah, yəni e, bunlardan biridir, Əşarlərə rəddiyələr verib, onların bir çox məsələdə e, bidətə düşdüyünü də deyiblər alimlər yəni biz demirik ki, əşarilərin əqidəsi 100% doğrudur. Amma onlar da əhlüsünnənin yəni e, məktəblərindən biridir. Yəni üç məktəbdən biri əşarilərin məktəbidir. Yəni biz əşarilər tamamilə yəni sıradan çıxartmırıq. Qaldı ki, onların təvhid məsələsinə gəldikdə, yəni Hənbəllərin təvhidi ilə əşarilərin təfidi arasında nə fərq vardır? <coughs> əşarilərə görə Allah Taala'nın sifətləri barədə e, deməli, əgər tutaq ki, əl sifəti barədə əlin 7 cür mənası varsa, bu mənalardan birinə həvalə edilir, yəni e, təvfid edilir. Misal üçün, e, o deyir ki, misal üçün, Allah barəsində e, deməli, e, zəmm olan, yəni ona aşağılıq gətirəcək hər hansı bir şey e, Allahın sifəti ola bilməz. Ona görə də onlar bunu qətiyyətlə inkar edirlər. Yəni Allah Subhanahu va Taala'ya orqan vermək kimi və digərlərini. Ona görə deyirlər ki, Allaha yaraşar bir şəkildə nüfus əlin mənalarından hər hansı birinə bu deməli təvfid edilir. E, misal üçün deyirlər ki, əl nemətdir və yaxud əl qüdrətdir və bu şəkildə. Amma həmbəllərə gəldikdə isə həmbəllər deyirlər ki, yəni biz e, Allahın sifətlərini olduğu kimi iqrar edirik. Yəni necə naslarda gəldiyi kimi bunu oxuyub iqrar edirik və sonra isə üzərindən keçirik və onun mənasını və keyfiyyətini Allaha həvalə edirik. Və təbii ki, onun bir mənası vardır. Allaha bəlli olan bir mənası vardır. Amma bizə bəlli olan məna isə bizə bəlli olan bir məna yoxdur. Yəni biz o mənanı bilmirik. Yəni biz e, bununla da yəni əslində İbn Teymiyyə ilə və sonrakı bu gün dönəmdə yaşamış özlərini sələfə nisbət edən e, firqələrin və həmçinin bəzi alimlərin, nəzd alimlərinin və bugünkü müasir Səudiyyə sələfiliyinin əslində bu məsələdəki, yəni müxalif olduğu nöqtə həmbəllərlə bu nöqtədir. Yəni onlar deyirlər ki, nasın zahiri zahirini qəbul edib onun mənasını da zahiri mənaya deməli həml edilir. Onlar belə deyirlər, amma həmbəllər deyirlər ki, zahiri mənaya həm həml edilmir. Çünki zahir iki cürdür. Allaha bəlli olan zahir vardır və bir də insanlara bəlli olan zahir. İnsanlara bəlli olan zahir isə yalnız insanların məxluqlarda deməli e, gördükləri, deməli sifətlərdir. Misal üçün əl deyəndə bunun zahiri mənası ərəb dilində əlin zahiri mənası cərihədir. Yəni bir orqandır. E, yəni bunun əsas mənası nədir? Əsas mənası cərihədir və bu olacağı halda necə ola bilər ki, yəni insan bunun zahirinə olduğu kimi bunu həml eləsin? Və yaxud nüzul sifəti haqqında Nüzulun zahiri mənası bir yerdən digər yerə düşməkdir. Əgər biz bunu zahiri mənası ilə qəbul etmiş olsaq, o zaman Allahın bir məkandan digər bir məkana intiqal etdiyini qəbul etmiş olarıq. Amma həmbəllər qatında təbii ki, Allahın e, nüzulu haqdır, lakin Allah olduğu yerdədir. O e, qullarına yaxındır. Onun yaxınlığı isə heç də onun bir məkandan digər məkana keçməsini gərəkdirməz. Və biz bu nüzuldan onun zahiri mənasını anlamırıq. Yəni Allah bilir onun mənasını və həmbəli uləması ilə e, müasir sələfilərin və həmçinin İbn Teymiyyənin deməli müxalif olduğu nöqtə də məhz budur. İbn Teymiyyə görə sifət naslarının hamısı açıqdır, mənaları zahirdir. Amma Həmbəllərə görə necə ki İbn Qudama gətirib bunu, sifət naslarının hamısı mütəşabihdir. Mütəşabih olduğu üçün də biz bunların mənalarını Allaha həvalə edirik ki, bu yəni e, nöqtə deməli həmçində Həmbəllərlə e, müasir sələflərin bir-birinə olan deməli fərqləridir. Əşarilərlə isə, yəni e, həmbəllərin fərqi əşarilər Allahın sifətlərini təvil edirlər və təvil etdikdən sonra o deməli sifətlərdən e, onlar üçün haqqa ən yaxın olanın olan birisinə həvalə edilir, həml edilir və yaxud təvfid edilir. E, amma həmbəllərə görə isə bu mənalar mütəşabihdir Bu heç cür təvil edilməz. Təvil yalnız o nöqtədə edilər ki, onu sələf təvil etmişdir. Misal üçün İmam Buxari kimi və digər alimlər bəzi ayələri İbn Abbasdan hətta bəzi ayələri təvil etdiyi gəlmişdir. Misal üçün İmam Buxarədən bu təvil haqqında bir şey gəlmişdi ki, Qasas surəsində ayət ki vardır. Kulli şeyin halikun illə vəçəhu ayəsində hər bir şey həlak olucudur. Yalnız onun vəçhi, onun üzü istisna olmaqla. Ayəsi ilə bağlı İmam Buxari deyir ki, illə vəçəhu əyyu mulkahu. Yəni onun üzündən, yəni onun mülkündən başqa hər şey həlak olucudur. Yəni bu İmam Buxarinin deməli e, təvil etdiyi ilə bağlı açıq-aşkar gəlmişdir və həmçinin İbn Abbasdan e, bir çox şeylər gəlmişdir ki, o e, bugünkü müasir sələfilərin e, bunu sifət olaraq qeyd elədiklərini o İbn Abbas onu təvil eləmişdir. Məsəl üçün Nuhun gəmisi ilə bağlı olan ayətdə ki, o bizim gözlərimizin önündə üzüb gedirdi Burada yəni e, İbn Abbasdan gəlmişdir ki, gözlərimiz önündə yəni bizim nəzarətimiz də üzüb gedirdi. Yəni heç də bununla yəni açıq bir şəkildə yəni e, gözü qəsd eləməmişdir yəni İbn Abbas. Və yaxud da ki, e, Bəlyədəhu məbsutətən ayəsində onun hər iki əli açıqdır ayəsində də yenə də təvil gəlmişdir. Sələflər təvil etmişdir. Yəni bunu gör, onun hər iki əli açıqdır. Yəni o gecə və gündüz infaq edir. Çünki burada ayənin siyaqında açıq bir şəkildə yahudilərin sözləri vardır ki, yahudilər dedilər ki, Allahın əlləri bağlıdır və bundan ötürü onların əlləri bağlandı və lənətləndilər. Halbuki Allahın hər iki əli açıqdır. O qullarına deməli gecə və gündüz istədiyi kimi infaq edir. Yəni ayənin siyaqında belə yəni e, söhbət yəni e, əlləri Allahın əlləri bağlıdır dedikdə onlar, yəni bunu zahiri mənada deməmişdilər. Təbii ki, burada Allahın əllərinin bağlamağa kimsənin qüdrəti çatmaz. Yəni onlar bununla Allahın həşə və kəllə, yəni xəsis olduğunu, yəni cimri olduğunu demişdilər və Allah da bundan dolayı onların əllərini bağladı. Təbii ki, onların əllərinin bağlanması da yenə də zahiri anlamda deyil. Yəni bu da məcazi mənadadır. Yəni ki, onların əlləri bağlandı, yəni xəsisləşdirdi Allah Taala onları. Halbuki Allahın hər iki əli açıqdır. Yəni burada o deməkdir ki, yəni bax bu cür təvil ediblər ki, hər iki əli açıqdır sözündən qəsd edilən, yəni o e, qullarına gecə və gündüz istədiyi kimi infaq edir və yaxud bəzi alimlərə görə dünya və axirətdə infaq edir, yəni e, mömin qullarına. Yəni bax bu şəkildə təvil də deməli gəlmişdir. Bundan başqa təvil üçün heç bir qarinəsi olmayan və sələfin də təvil etmədiyi bütün sifətlərin hamısı mənaları mütəşabih olduğu üçün Allaha həvalə edilir və onlar olduğu kimi oxunub buna bu şəkildə də iman gətirilir.